محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ابن أبي Abi رحمه الله fortsätter med مسينة حائية سايو وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذلك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا Detta kapitel och den lektion kommer til å handle om Allahs nedstigning tilbake wa ta'ala till den nedersta himlen när han, åt, när han tredjedel återstår om natten. Baserat på profetens hadith sallallahu alaihi wasallam ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وهذا wa ta'ala stiger varje natt ner till den nedersta himlen. Och denna egenskap Det vill An-Nuzul, nedstigning, är rapporterad från profeten sallallahu alaihi wasallam via 28 sahaba. Via 28 sahaba, vilket innebär att hadithen är mutawatir. Dessa är rapporterad mångfaldigt av sahaba radiyallahu anhum. Och Och egenskapen har även sitt bevis i Allahs bok Tabarak wa Ta'ala. الله سبحانه وتعالى بلان سيو وجاء ربك الملك صفا صفا ورين هذا اوك انجلنا كومت كومنا اسلوتنا لير امام ابن خزيمة رحمه الله سيو ادنا فاس بفيسر الله تبارك وتعالى كمستيقنا قدوم دوغن فاغت دوما منفونا Och likaså är detta en egenskap som Salaf Rahimullah var enad om. Så beviset för nedstigningen, Allahs nedstigning till Barak Ta'ala, alltså Koran, Sunna och Ijma. Den egenskap, nedstigning, är en essensegenskap eller handlingsegenskap. Vilket innebär vad? Att inte alltid är beskriven med Precis. Nedstigningen är så en handlingsegenskap. Det är en egenskap som beror på Allahs vilja tabarak och ta'ala. Vilket innebär att han är beskriven med den egenskapen när han vill. Och i detta fall när en tredjedel öltstorm alltså om natten. Och likaså rapporteras det att Allah tabarak och ta'ala stiger ner under arafa dagen Det rapporteras att Um Salama radiallahu anha sa Vilken förträfflig dag detta är. Då Allah tabarak och ta'ala stiger ner till den nedersta himlen och förlåter sina tjänare. Så det sa människorna kring henne radiallahu anha och hon är en av de absolut kunnigaste kvinnorna någonsin. De frågade henne vad är det för speciellt med denna dag? Då sa Ummu Salama radiallahu anha, profetens fru sallallahu alaihi wasallam det är Arafadagen. Det säger Yom Arafa som är snart, det säger under Hajj. Och alla säger att denna affär från Ummu Salama radiallahu anha har vilken dom? Det är som om, som om vem som har sagt detta. Profeten sallallahu alaihi Eftersom detta är Aqida. Och Sahaba radiallahu anhum talar inte om Aqida utan att ha hört det från profeten sallallahu alaihi wasallam. Därför säger Alama att denna Athar från Umm Salama har samma dom som om det är profeten sallallahu alaihi wasallam som har sagt det. För profetens hustru sallallahu alaihi wasallam Umm Salama radiallahu anha kan ha enbart hört detta från sin make, Allahs profet och sändebud alaihi salatu wasallam. <clears throat> Så egenskapen är en handlingsegenskap. Vilket innebär att Allah Tabaraka Ta'ala är beskriven med den när han vill. Och när han inte vill så är han inte beskriven med den. Och Ahlus Sunnah al Jama'a tror på denna egenskap på samma sätt som de tror på alla andra egenskaper. Nämligen att man bekräftar den på samma sätt som Allahs profeter bestiger ner till den nedersta himlen. Eftersom profeten sa som har sagt det klart och tydligt så betyder inte att denna nedstigning liknar skapelsens nedstigning Eftersom Allah Tabarak wa Ta'ala läser kan sig. Ingen är lik honom och Samuel Basir. Så han stiger ner. Men inte som människan. Inte som skapelsen. Eftersom Allah Tabarak wa Ta'ala kan inte liknas vid skapelsen. Så vi bekräftar det Allah hans profet har bekräftat. Och vi nekar det Allah hans profet Sallallahu Alaihi Wasallam har bekräftat. Och det är Ahlus Sunnah wal Jama'as troslärare. Vad säger Imam Ibn Abdud Rahimullah och Qul? Det säger med din tunga och med tron i hjärtat, med, med en övertygad tro i hjärtat. Du som håller till Ahlusun och Jumas troslärare, du som går igenom och läser denna bok. Jensen och jabbaru fi kulli leila. Och jabbar det är ett av Allahs namn Tabarak och Ta'ala. Och Sheikh Abdurazak eh, al-Abad al-Abbad säger att namnet al-Jabbar fura bland annat. Och observera, när man ska, eh, när man ska förklara Allahs namn Tabarak wa Ta'ala så kan man inte förklara dem hundraprocentigt på arabiska. För att inte tala om på svenska, som är mycket fattigare språk än arabiska språket. Så på ett ungefär säger Sheikh Abdrazak al-Abbad att, att namnet al-Jabbar står bland annat för honom som rättar till det som bör rättas till. Han som rättar till det som bör rättas till. Och förra även att Allah Ta'ala är ovanför sin skapelse Samtidigt som han har makten över dem. Det vill säga det här namnet Al-Jabbar. Så om man skulle bli frågad vad betyder namnet Al-Jabbar? Så säger man ut med det Sheikh Abrazak Al-Abbad Hafidullah säger. Det vill säga ett namn som står för honom som eh, som eh, korrigerar eller som rättar till det som ska rättas till samtidigt som han är överför sin skapelse och har makten över den. Därefter säger man Bila Keifin jalla al-wahid al-mutamaddihu Bila Keif. Det vill säga utan att man föreställer sig denna nedstigning. Och detta är ytterst viktigt. För denna här föreställning har fått människorna att lämna Ahl-Sunna al-Jamas troslära och Salafs troslärare Vi har två avvikande troslärare i den här frågan precis som alla andra namn och egenskaper. De som följer överdrift och de som följer underdrift. Överdrift är de som jämför Allah Tabarku Ta'ala med skapelsen. Så de säger Allah stiger ner till den nedersta himlen, precis som vi exempelvis stiger ner från den här trappan, från det här huset och så vidare. Och detta är som vi känner till kuffer. Att jämföra Allah med skapelsen är ju kuffer. Så de bekräftar nedstigningen. Men på vilket sätt? Genom att jämföra Allahs nedstigning med vems? Med skapelsens. Så de följer överdrift. Varför? Därför de föreställer sig människans nedstigning därefter till den och jämförde den med Allahs nedsägning. De som följer underdrift är Mu'attila bland Jahmiya och Mu'tazila och Ash'ar och andra som säger att detta är ingen nedstigning utan det är antingen Allahs beordring som stiger ner eller Allahs änglar som stiger ner eller Allahs rahma, nåd som stiger ner och så vidare. Varför? Jo, säger de om vi säger att det är Allah som stiger ner så har vi jämfört honom med skapelsen. Vi har satt honom på en plats Därför om du ser att Allah stiger ner så betyder det att han är uppe. Och om du ser att Allah är uppe så har, de, så har vi gjort vad? Sätt honom på en plats, säger de här människorna. Plus att om vi ser att Allah stiger ner så har vi beskrivit Allah med rörelse och Allah tillbaka. Han rör sig inte. Med andra ord, vår första, vår för, vi har jämfört honom med skapelsen ifall vi bekräftar denna nedstigning. Så vad gör de? De föreställer sig skapelsen, och hur en skapelse stiger ner. Så när de hör att Allah stiger ner, så är det första de tänker på vad? Hur skapelsen stiger ner. Så vi ser de första, de föreställer sig nedstigningen och jämför Allah med skapelsen. Och vi ser hur de andra hör talas om nedstigningen, jämför nedstigningen och föreställer alltså sig nedstigningen, jämför det med skapelsen och därefter säger de nej. Alltså, det kan inte vara nedstigning, för då har vi förliknat Allah med skapelsen. Alltså måste vi förvränga denna hadith och denna egenskap med någonting annat. Med andra ord, varenda en som har fallit i det här felet har fallit för att han först och främst har föreställt sig att Allah Tabarak alla på ett olämpligt sätt. Och därefter har han ut med sin drift, ut med sina tvivel, tolkat den egenskap antingen på ett sätt som fordrar överdrift eller på ett sätt som fordrar underdrift. Ahlusunna och Jama'a tror på denna egenskap på samma sätt som de tror på alla andra egenskaper. Bila Keif, det vill säga utan att vi föreställer oss denna egenskap. Så om en person kommer till dig och säger Hur stiger Allah ner? Vad svarar du? Jag frågar inte mig. Jag göra det. Hur stiger Allah ner? Stigningen är känd. Exakt. Alltså Imam Maliks princip, Rahimahullah. När man frågar hur reser e Allah upp inför Arsh så sa han Al-Istiwa Ma'lum. Det säger resningen är känd. Ordet Istiwa enligt Arabiska språket är känt. Man vet vad Istiwa betyder. Wal-Kayfu Majhul. Det säger hur, det, det är okänt. För vi vet inte hur Allah reser ovanför tronen. Han har inte berättat för oss. Profeten har inte berättat för oss. Vi har inte sett Allah göra det. Så vi vet inte hur Allah reser sig över sin tron. Men vi vet att han gör det för han själv sagt det. Al-Iman bihi wajib, att tro på det är obligatoriskt. Och su'alu anhu bid'a och att ifrågasätta det är en innovation. Samma sak med nästingen. Därför säger Imam Ibn Mubarak Rahimullah, om det kommer en jahmi till dig och säger jag tror inte på en herre som stiger ner så säger till honom jag tror på en herre som gör det han vill. Om en jahmi kommer till dig och säger jag tror inte på en herre som stiger ner så säger till honom jag tror på en herre för Allah Ta'ala gör det han vill som han sa om sig själv. Fa'alu lima Han gör det han vill. Så Ahlus Sunnah wal Jamaah beträffande denna egenskap och alla andra egenskaper försäljer sig inte egenskapen. Så när vi hör att Allah stiger ner, då ska vi inte tänka hur ser det ut? Hur ser Allahs hand ut? Hur ser Allahs ansikte ut och så vidare? Nej, det är förbjudet. För hur mycket du än tänker, hur mycket du än föreställer dig, så kommer du aldrig komma fram till det sraliga. Som Ibn Abbas radhiyallahu anhu sa att det enda gemensamma frukten i paradiset har med frukten i det här livet är vad? Namn. Namnet. Så om du nu ska föreställa dig ett äpple i paradiset. Hur mycket du än tänker och grubblar och funderar så kommer du aldrig någonsin komma fram till hur det verkligen är. Varken i smak eller lukt eller i utseende eller vad som helst. Bara vad? Bara ordet äpple. Så alla man säger, om det inte är fallet mellan två äpplen så hur är då fallet من الله تبارك وتعالى مع نعم، أنه هو هو الله صدود هو السيقونير هو غير dat هو groene seconde alle van tiedesrollen zodat de mens aan denken per het her لازم يصير رحمه الله إلى طبق الدنيا ترى نيروس تهنم لذا بس يسبع حديثا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى سماء الدنيا سماها ها بتيرو himmel och dunja den lägsta هيمل Det är nedersta himlen som är närmast oss. Ahlul Bid'a här som låter akal styra nakal och inte nakal styra akal. Det vill säga de som låter intellektet gå före sharian och inte sharian går före intellektet. De säger här i Sverige exempelvis är det Fajr när? I sextiden. Låt oss säga den tredje, sista, den tredje sista delen av natten är e från 0200 till 0600. Alltså här i Sverige är den tredje sista delen av natten mellan 2 och 6. Men säger de. I Kina är det inte en tredjedel av natten. Så om Allah Ta'ala stiger ner en, här i Sverige när en tredjedel återstår av natten så är det inte natt i Kina. Alltså ser vi att den här hadithen inte uppfattas så som den uppfattas av er och de kallar oss för Wahhabi och ytterligare. Om det att detta här stämmer kanske, observera kanske, om du föreställer dig vems nedstigning? Människans. Det är sant att en människa kanske inte kan vara i, i den nedersta himlen när den tredje återstår natten här i Sverige samtidigt som det är dag i Kina. Människan, ja. Men han som är alla kulli tjejen qadir, han som är kapabel till allting, han som ser kun fayakun, för honom är allting möjligt. Så när ni ser det är omöjligt att Allah att han stiger ner till den nedersta himlen när den träder ut som natten samtidigt som dog i Kina. Då säger vi till dem nu har ni förliknat Allah med vem? Skapelsen. Med skapelsen. Med människan, med skapelsen, med vem som helst. Men med skapelsen. Därför har ni inte gett Allah Tabarku Ta'ala han, hans rättighet. Och det är att ni inte föreställer Allah tillbaka Tabarku Ta'ala och att ni inte jämför Allah Subhanahu Ta'ala med skapelsen. För det är just Sunese ehlu sunna wal džema nosejo detaha e Allah te barke wa ta'ala. Ma neka pobil til altin. Så han, subhanahu wa ta'ala, är kapabel till att vara en Gilla ner oss i himlen. Han trädde oss och natten här i Sverige. Samtidigt som han är ovanför sin arsh, tabarak wa ta'ala. Och vi tar inte med människa nu. Vi talar om den allsmäktige tabarak wa ta'ala. Han som är al-qadir och al-qadir. Han som gör allt. der wil alles maar alt in ons in maakt. Tabarak wa ta'ala. Je neemt in een adessa en een bid'a som verneker. Daarna. Neetsteni, ben Asha'ira, ook Jahmiya, ook Mu'tazila, Svira, doen flera vlera tolkningen. Wie zou dan zeggen de engel som kommer neer? Wie zou dan zeggen de Allahs moord som kommer neer? Wie zou dan zeggen de Allahs broeder som kommer neer? Zo weer. Wel nog, Allah, rahimahullah, heeft klart och tydligt denna här, eller detta tvivel. För det första säger de att det finns ingen som är så vältalig som vem? Allah. Som Allah tillbaka och därefter av skapelserna. Vem? Profeten sallallahu alaihi Det finns ingen som är så glad för att ge råd till människorna som vem? Som profeten sallallahu Det finns ingen vars tal är så eh, pålitligt och trovärdigt som vems tal? Som profeten sallallahu alaihi så om det är så att profeten Salasen verkligen ville berätta för oss att det är Allahs nåd som stiger ner till den nedersta himlen. Vad är det då som hindrar profeten Salam säga? och han är den vältaligaste människan av allihopa. Och han tal det pålitligaste talet av alla tal. Och han är den rådvänligaste människan av allihopa. Han vill verkligen att vi ska komma till den raka vägen och inte lämna oss i villfarelse. Vad är det som hindrar profeten Salasem i 28 hadith säga det är Allahs nåd som stiger ner till den nedersta himlen? Eller det är Allahs egen som stiger ner till den nedersta himlen. Eller det är Allahs vilja som stiger ner till den nedersta himlen. 28 hadith. Vem som hindrar profeten som säger detta? Med andra ord säger Alama, detta bevisar klart och tydligt att om profeten verkligen vill säga att det är Allahs nåd som stiger ner. Då har han gjort det. Om, Allah, eh, om profeten verkligen vill säga att det är Allahs doning som stiger ner, så har profeten gjort det. Om det är verkligen en ängel som stiger ner, så hade profeten som sagt att det är en ängel som stiger ner. Det är inte svårare än så. Men i och med att han i 28 hadith rapporterar 28 sahaba radiallahu anhum berättar att det är Allah tabarak och ta'ala som stiger ner till den nedersta himlen så vet man om man har minsta lilla förnuft i huvudet eller hjärtat om man nu säger att intellektet ligger i hjärtat så förstår man klart tydligt att profetens ord som ska förstås ut med det synliga. Det vill säga det är Allah tabarak och ta'ala som stiger ner till den nedersta himlen. Så de säger vad gäller Allahs beordring att den stiger ner till den nedersta himlen den tredje låset av natten så detta är en lögn. Allahs beordring stiger ner, ner, ner till jorden. Hela tiden. Allt som sker, detta här, sker mot Allahs beordring. Allahs beordring tabarak och ta'ala stiger ner hela tiden. Allt som händer, händer med dess beordring. Med Allahs beordring tabarak och ta'ala. Så när kan man säga att Allahs beordring stiger ner till, till, till jorden, till, till nedersta himlen den tredje låset av natten. Tvärtom, Allahs beordring går ner hela tiden. Det är ett. Två vidare. Allahs nåd. Allahs nåd är med här med oss hela tiden. Hela tiden har vi Allahs nåd med oss Tabaraka Ta'ala. Så att särskilja den här nåden när en tredjedel återstår natten, det är fel. Alla så, om Allah Tabaraka Ta'ala under ett ögonblick inte hade gett oss nåd så hade det gått under. För att inte tala om att vi är utan Allahs nåd Tabaraka Ta'ala mestadels och våra liv och våra dygn och så vidare. Så Allahs lov till Barkut Allah är hela tiden med oss. Hela tiden. Vad gäller Allahs ängel som kommer ner till den nedersta himlen, vilket de säger och säger att intellektet fordrar det och man inte kan sätta Allah som stiger ner till den nedersta himlen. Så säger Alama Låt oss säga att det ni säger är korrekt. Låt oss säga att en ängel som stiger ner till den nedersta himlen detta är baserat på Allahs, profetens ord. Vår Herre stiger ner till den nedersta himlen en tredjedel återstående natten. Låt oss säga att det inte är vår Herre utan vår Herres ängel. Men ängeln här har raderats bort från det underförstått. De säger så. Men säger vi till dem. Vad gör ni då med resten av hadithen där profeten sa som säger att Allah tillbaka och ta'ala säger Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah Finns det någon som ber om förlåtelse så att du kan förlåta honom. Finns det någon som tillber mig så att jag kan ge honom? Finns det någon som, ber, som frågar mig så att jag kan besvara honom? Här kommer en fråga. Finns det någon en Allah, en Allah tillbaka som förlåter synder? Nej. Nej. Tillkommer en ängel att säga vem är det som ber mig så att du kan ge honom? Nej. Finns det någon ängel som säger finns det någon som frågar mig så att du kan ge honom? Nej. Detta är vad? Det är kyrk. Så alla man säger, låt oss säga att vi tar ett argument för tillfället سيلا ريت بوغا انا ديلم حديثا لو يفوزت من غير حديثا سو سيفي حتى الله تبارك وتعالى يدينا حديث سيو يمتيل بيا مايت ان انجلس يندو يمتيل بيا مايت يمتيل كومونت انجل بل ان بروفيت سيف يمتيل بيا مايت فاتوم دوما كومتي يونا فدي اوفر فاتكاتي توحيد فبورا شهو كمان دو سيا دنا انجل كومتي نيو سيهين سيف يمتيل بيا مايت ويوز نا انجل كومتي نا بروفيت نصو الله تبارك وتعالى بورا راي اتكاتي توحيد وفبورا بور شرك شرك, شرك. Det finns en mängd bland Ahl al-Bida i en moské i Damaskus och sa Allah stiger ner till nedersta himlen på samma sätt som jag går ner som jag går ner, ner från min minbar nu. Allah, går ner, Allah stiger ner till nedersta himlen på samma sätt som jag går ner från min minbar nu. Och detta stämmer överhuvudtaget inte. Šeheh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, bok som bara handlar om just denna hadith, just det här med egenskapen an-nuzul, en hel bok om det. Där förklarar i denna hadith, i denna bok klart och tydligt att Allahs nedstigning är specifik för honom och att den skiljer sig från människans och skapelsens nedstigning och att Allah Tabaraka Ta'ala är olik sin skapelse. Det är det första. För det andra, den här lögnen kommer från en person vid namnet Ibn Battuta. Och denna Ibn Battuta När han kom till Damaskus så var Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimullah fängslad. Med andra ord, han träffade aldrig Sheikh al-Islam Ibn Rahimullah. Men på grund av hat mot Ahl Sunnah al-Jama'a och avundsjuka och det enda sättet för att kunna få folk till sin akida nämligen lögn så hittar han på den här lögnen. Jag spred den bland människorna och den lögnen finns än idag bland oss. Och speciellt Ahbash kommer med den här lögnen för att لو كفن أهل السنة والجماعة فتساتيتا ديسا وحابية نصيحة الله استيقنير إيه، تنير سهيمنا بسامة سيسا منو فاستيقنير سو الفضل أن ضفين من التايفون سو سيرهم ابن تامية سيرتا نعم وعلى سيتا فاتهم ابن تامية رحمه الله سيرو يسنبوك شرح حديث النزول أت الله تبارك وتعالى استيقنير بتسيت سم أين بطاسة هانس ميستيد وتن انت ليكنا ويسكوبسن سمت أت إن بطوتا كنت دمسكوس samtidigt som Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimullah satt fängslad. Med andra ord, de träffades aldrig och det här påståendet att han såg Ibn Taymiyyah gå ner för sin minbar och säga att Allah ska gå ner på detta sättet, det är enbart en lögn som Muqtadiya har hittat på. Till sist säger Rahimullah att en person som förnekar dessa hadith, eller förlåt, att dessa hadith om Allahs nedstigning har rapporterats via pålitliga personer i kedjorna. Det vill säga de som har rapporterat hadith om salah, om tahara, om zakah, om siam, om hajj, om jihad och allting annat inom islam. Så hur kan det komma sig, Ashara och Ahlul Bida bland Mutazila, att vi tar emot dessa människors hadith jihad när det handlar om zakah, om tahara och så vidare, men inte när det handlar om Allahs namn och egenskaper. För det är precis samma person i kedjorna. precis anpassning sker honom. Så därför ser vi at Imam Ibn Abdud Rahim säger att en person som anklagar dessa människor för lögn har gått förlorad. Han har gått förlorad och han är fördömd. Och det är just det som är konsekvensen av dessa människor. När de tar hadith som passar dem för dessa människor samtidigt som de neka dessa hadith u de inte pasaron dem. nara när tahara, nara det salah och zaka då tar de hadithen. Men när samma personer rapporterar hadith om Allahs namn och egenskaper så hittar de på olika ursäkter. Antingen att hadithen är ahad eller att den har en annan betydelse eller att den är svag och så vidare. Så sa Imam Ibn Abi Daud rahimahullah. Han sa Alla khaba qawmun kathabuhun och qubbihu. De som säger att de är lögnare, dessa rapporterare, har gått under. Och de är fördömda. De säger det så här bland ahlul bidah. Med detta avslutar vi dagens lektion och fortsätter inshallah imorgon 15.00. الله تبارك وتعالى والباقي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه زين alltså jag kommer inte diskussion med min pappa vet, angående... Med en pappa eller din pappa? Flera pappor. Nej, men med en pappa. Uh, du vet, om en muslim, om en muslimsk kvinna kan vara troende samtidigt som hon inte bär hijab. Alltså om hon kan alltså, besluta mot mina egenskaper samtidigt som hon inte bär hijab. Okej. Okay. Kan det, alltså, går det ihop? كان دي وصلت ان كان هنا هنا هنا مؤمنه بس هو ستنو ايمان ستياتا بلغ لانه كلاس انت فمؤمنه بقول لك استيو السنه تقول مش آه، نعم. <coughs> انت لا تقول انا ذا مؤمن مسلم بلغ علماء فقهاء رتها يعني انت مؤمن وانت ايمان آه، انت مسلم انت مؤمن تفشينا بالكلف مؤمنه Zo om en kvinna är muslim och tror att hijab är obligatorisk. Men inte har på sig hijab så är hon fortfarande troende. Med sin tro. Men som Imam Al-Hassan Basra sa. Mu'minun bimanihi fasikun bikabirati. Det säger hon är troende med sin tro och syndare med sin synd. Men hon förtjänar inte att bli kallad för mu'min. På grund av sin stora synd. Så. Och en annan fråga. Jag såg bara en. Yo compongo en ti. Del sur. Del sur, sí, sí. Pues el... فهمت فهمت يا يا رفيت الصيف اصل بيت من بابا اللي اللي تفيبلا بان اللي بيت وهيبرا اللي فيز اجماع وقت حجاب اصل فار اصل فينس دلفينس ولا اصل هيبرا اصل اي قران نفسه بس اصل اصل حجاب حجاب بتوس بي قران السنه Alltså inte med på hela? Nej. Koran också sunna. Och det, alltså, det finns många, många människor, muslimer, som tror att det är hijab endast för fall på profetens brudar i vårt land faktiskt. Ja. Ja. Och de säger att det finns inga du, klara texter angående i Koranen eh, som handlar om, eh, alltså som säger att hijab är farligt. De säger att de flesta texter tillhör eh, det, mm. det Så i förhållande till hadithien där Allah Tabarak wa säger profet, säg till dina hustrur och de troende kvinnorna att ta på sig jilbab. Precis, det är jilbab och det de försöker... Det är, vilken vers är det? Det är surat... Den är surat Nur, kallad Hazab. Men vad, ja precis, om man förnekar det av okunskap så... Nej, om man förnekar utav okunnighet så, då är man okunnig Det ser allt ju. när man vet att hijab är obligatorisk och sen förnekar den en kafir. Ska avrättas. Först ångas på ånger i tre dagar. Sen av med huvudet. Ha en makthavare. Och det är det bästa tillvägagångssättet till att avrätta. Fråga, fråga bara. Vad länge sedan jag frågat den. Dessa frågor. تظن لا استفاد أجل خدامة سامة سنة وساعة قاتلهم الله وكي الناس مع الله صورة مخلوط في خدامة مخلوط يد قلبي وين روح